Jean Vignek, mila sortzen eta lautan hoita bost eta mila bedeatzen eta hogei artian, amiketat juna hizienak laguntzen zutian eta e saltegi bat etxekitzen zian ataratzen. Bizi denboa otan idatzi gutunak begiatu zutian edo dobliak egin. Idazten klienter, besaltegiko puska fornizailer eta e besemer gerlantzielakoz. Jean Vinek bi eta hiugutun idazten zutian egunoz eta xeetarzun hanitxe bada uskaldunen emigrazioaz Robert Elizondo ikertzaleak alkarteko presidentak baiestatu deikun bezala. Comment ils démarchaient les futurs voyageurs Qu'est-ce qu'ils leur offraient comme service Comment ils, euh, ils se faisaient payer les contacts qu'il a avec des correspondants à Bordeaux et à, Buenos Aires pour avertir de l'arrivée d'un tel ou d'un tel. L'intérêt, c'est vraiment ça. C'est l'archive, je dirais, très concrète. Bestalde, Jean de Jorgain, osasekua zen eta hau berezitia zen genealogian, hunek utzi dutien dokumentu somait balio handikuak dia eta oso zaharrak. Dokumentu saharena, mila berehun eta hiutan hoita hamareko hitzarmen bat delaik. Mementoko dokumentu hoik, departamentuko kuntseliuko arxibategian dia salkatuik izateko.